Mensen van Israël, die Heere het jullie allemaal uit Egypte gebring. Luister wat sê hy vir jylle, daar is baie volke op die aarde, maar dit is vir jullie wat ik gekies het. Daarom zal ik jullie straf voor alles wat jullie verkeerd doen. Twee mensen besluit eerst dat jylle saam wil loop, en dan doen jullie dit. Een lee in die bos van eerst iets, en dan brul hij. Iemand zet eerst een vangstruk op die grond, en dan vang hij een voel daarin. Een vanstruk van eers iets, en dan klap dit toe. Wanneer iemand die ransuring in die stad blaas om te sê die vijand kom, dan schrik die mensen. Wanneer die Heere sê dit moet slag gaan in de stad, dan gebeur dit. Ja, die Heere sê eers vir sy dienaars, die profete, wat hij wil doen, en dan doen hij dit. Wanneer die leer gebruik het, dan is die mensen bang. Wanneer die Heere gepraat het, dan moet sy profeet praat. Die Heere sê, Jullie moet gaan praat met die mensen in die mooie reizen van die stad as tot in die land Egypte. Jullie moet vir hulle sê, kom bij mekaar op die bergen rondom die stad Samaria. Kom kijken hoe zwaar kry die mensen in die stad, die Heere sê, die mensen se mooie reizen is vol goed wat hulle van ander mensen gesteel het. Hulle weet nie hoe om recht te doen nie, daarom, daar is vijanden rondom die land. Hulle sal julle sterk mieren afbreek en hulle sal alles in julle mooie reizen vir hulle self vat. Die Heere sê, wanneer een lewe skaap vang, dan kan die skaapwachter misschien net twee poekies of een stukje van die skaapse oorgryp uit die lewe bek. So sal daar ook baie min oorblij van die mensen van Israël wat nou so rustig in Samaria op hulle bedens en rustbanken lee. Die Heere wat oor alles regeer, sê, Jelle moet luister en jelle moet die mensen van Israël waarskie. Wanneer ek die mensen van Israël straf oor hulle sondes, dan zal ik die altaren in die stad met El afbreek. Ik zal die altaarse loerings afkap en op die grond gooi. Ik zal die huise plat slaan, die huise waarin hulle in die zomer woon, en die huise waarin hulle in die winter woon. Daar zal niks oorblij van die huise wat hulle met die voer mooi gemaakt het nie. Daar zal niks oorblij van die baie huise nie, sê die Heere.